بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Gündüzün şiddetli olduğu zamana, durgunlaştığı zaman geceye andolsun ki, sahibin olan Allah ne seni terk etmiştir ne de sana kızmıştır. Her şey şiddetlendikten sonra durgunlaştığı gibi vahide de durgunluk dönemi olabilir. Onun için sen üzülme. Ve gerçekten ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.'' ve bu dünyada dahi Rabbin razı olacağın kadar sana verecektir. Rabbin seni yetim olarak görüp de sahip çıkmadı mı? Vahiden ve kitaptan haberin olmadığı, şaşkın olduğun halde sana doğru yolu göstermedi mi? Seni fakir görüp de zengin etmedi mi? Artık sen sakın yetimi ezme. Bir şey isteyeni sakın kovma. Sosyal bağları sağlam tut. Rabbinin sana verdiği nimeti de anlat.